الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشئون والذين هم عن اللغو موردون والذين هم للزكاة فاعلون الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى براء ذلك فأولئك هم العادون الذين هم لأماناتهم وعهدهم راحون الذين الذين هم هم على يحافظون أولئك الوارثون يرثون الفردوس فيها خالدون گزرے سال کے ختم کیوں باقی رہل کے شروع کر دیکھو اللہ تعالیٰ توفیق پیچھے کا فرمائے ہاں یہ سورت مومنون مکی مکرم میں نازل تھی انہ میں انسان کی اقدار ہے اخلاق کے بارے انسانی انسانیت کی جو اصل منزل مقصد ہے انہی تھے इंसान खे गाम ॼणु थियणु घुरिजे रब ताला फरमायो ख़त मोमिनून मोमिन मोमिन कामयाब थी विया मोमिनून आहे मोमिन जी मोमिन चइबो आहे उन शख़्स खे जेको ईमान वारो हुजे ईमान जी माना हिकिड़ी लुगवी आहे हेॾी इस्तलाही लुगत में चइजे थो तस्दीक करणु बावर करण ते वैसाह रखणु ऐं इस्लाह में ईमान जी माना इब्दगा वर अला जी तस्ली अलाह जी रज़ा

तस्लीम फर्मा बरदारी इहा ख़ासि माना थी पई छाकाणि त वैसा रखणु ऐं अलाह ताला जी रज़ा तलब करणु इहा बि कुझु वैसाह जो हिकिड़ो तरीक़ो आहे इहो लफ़्ज़ ईमान खां वरितलु आहे मादो आहे अमन में हमज़ो अचे थो सिफ जो मुत बणाइण लाइ माना थींदी इन जी सैरूर सहरूरत माना फिरणु तस्वीर माना फिराइणु हिकिड़ी हालत खां ॿी हालत ते फिरी निकिरी वञणु तस्हीर जी माना आहे मफ़ूल ते माखज़ खे साबित करणु मफ़ूल थींदो अमुन वारो उन ते अमुन खे साबित करणु पोइ मोमिन जी माना थींदी अलमोमिन माना सैयर किराए कंहिं अमन वारो यानी ॿिए खे अमुन ॾींदड़ उहो अमुन वञी पियो शख़्स ते जेको ईमान जो मक़बूल थियो अमुन ॾिनल थियो अलाह जो नालो आहे अलोमिन माना ॿियनि खे अमन ॾींदड़ तस्वीर जी माना जेकॾहिं सरूरत जी माना वठजे सारदा अमिन पाण अमन वारो थियो इहा वरी माण्हुनि जी माना आहे मोमिन माना पाण अमन वारो थियो इन ईमान जे मतिलब में पंज मज़हब था अचनि झमूर उलमा मुतकलमीन ऐं फुकाह क्राम ऐं मुर्जिया मुर्जिया इर्जाल अमल वाल वारो हिकिड़ो फ़िरको आहे जेके चवंदा आहिनि त अमल जी ज़रूरत कान्हे ॻाल्हि में टिनी जो मज़हब हिकु जहिड़ो आहे फुकाह क्राम त इहे आहिनि जेके मुस्तैदीन आहिनि तरह सां मुतल में जेके बि आलमती गुज़रिया आहिनि इन्हनि सभिनी जो मज़हब गॾियल इहा आहे त तस्दीक ईमान थी चए जेका लोहा बि माना आहे माना सचो करणु इहो मज़हब आहे हिननि जो

छो त न बि तालीम खां पुराणे ज़माने खां वाक़िफ़ हुया मार्फत उन्हनि खे हुई पर अलाह ताला उन्हनि खे काफ़िल ठाराहियो आहे मारफत खां बाद बि हुकम जी ॻाल्हि थो अलाह ताला सम्झ में अलाए मार्फत काफ़ी न आहे जेका जुहमी वार चवनि था टहब रवा ऐं किरदानी उहे चवंदा आहिनि त अॻियो माण्हू इनकार न करे अलाह जो को तस्दीक करे न करे इहो मुमिन आहे शीअनि जो बि इहो ख़्यालु आहे त जॾहिं अलाह जी को ॻाल्हि ॿुधे अलाह जो नालो ॿुधे पोइ न न करे बसि इहो मुमिन आहे उहो करे न करे अहिड़ी तरह किरनामी हिकिड़े मज़ाक वारा आहिनि उन्हनि जो बि साथ आहे Thank <laughs> you.

اقرار باللسان تصدیق بالجنان و عمل بال زبان سے اقرار کرے دل میں اندر منیوتی پکی رکھے عمل صالح شروع کرے دے ایو آئے مومن خارجن موتزلن میں فرق بھی آئے انہیں ادال منجن کا کوئی ख़ारजी ऐं मोहतला ऐं ॿिया थिया मोहरतिस ख़ारजनि जो चवणु आहे त जेको तारकुल अमल आहे अमल बिल अरकान खे जेको छॾींदो उहो जुज़ जो तारिक आहे जुज़ जे रफ़े सां कुल जो रफ़ो थी वेंदो आहे तंहिं करे इहो काफ़िल ईमान हलियो वियो मुतज़ल चवंदा आहिनि त कलमो पढ़े थो तंहिं करे काफ़िर न चइबुसि अमल तरक़ थो करे तंहिं करे मोमिन न चइबुसि छा आहे इहो फासिफ़ वलफिस्क मंज़िल पर इन्हनि ॿिन्ही जो जुदा जुदा ई आहे तार काफ़िर था कोटनि अलाह ताला मोहमननि जूं जमातूं जेकॾहिं पाण में लड़ी पवनि त पंहिंजे हुन बिरादर में सलाह करियो लड़णु बद मिली आहे नेक अमल जो तर्क आहे उन्हनि खे अलाह ताला मोहन आहे इन आयत सां रद्द ॿिन्ही फिरकनि ते आयो तर्क अमल खे हिकिड़ा काफ़िर था या तारक अमल खे मोमिन नथा चवनि अलाह ताला चई अलाहिन कयो ॿिन्ही

बाक़ी सुवाल त जो एतिराज़ आहे त इंतफ़ा जो असां इंतफ़ा कुल जो लाज़मी ईंदो हुनखे मोमिन था कोठनि उहो मोमिन त कोन थियो इहो जवाब त जुज़ा हिकिड़ा थींदा आहिनि तरकीबी ॿिया थींदा आहिनि जुज़ा तज़ीनी वण पोखिजे थो हुनजूं लामूं लाहिजनि थियूं इहे जुज़ा हुनजा आहिनि तज़ी नी वण त वरी बि चइबो हुन चांगे गुंड बणाइजेसि आमाल साल लि इंसान जे लाइ इन्हनि जुज़नि जे बराबरि आहिनि जीअं वण जूं टारियूं पोइ जेकॾहिं माण्हू नेकी कंदो त हुन अमलनि जे थधी छांव हेठि क़यामत जे ॾींहुं रहंदो जे न त वरी पोइ जज़ाउनि सजाउनि काटे जॾहिं वञी छांव में बाक़ी मोमिन अबू जी पंहिंजो मज़हब इहो ई आहे त तस्दीक बसीत ईमान आहे तस्दीक बसीत शर्त कोन्हनि तरक़ी बि न पर उहे जुज़ा तज़ीन ई आहिनि तंहिं करे अजा जो इकरार बि थियो ऐं उन अजा जे न हुजण सां ईमान साबित रहियो ईमान वसी मुख़्तसर ईमान जे अंदरि बहस हुयो अल सुनत वल जमात चवनि था त ईमान चइबो आहे तस्दीक के अमल अरकान बिल जिनान खे करार ॾियनि था पोइ तारक काफ़िर था कोठनि था अमल खां सवाइ अॼु थी विफारी अला फ कामयाब थी विया हेठि जेके ईमान जा अजा ईमान जूं निशानियूं ईमान जा अजा अजनी ज़ीनत वारा चइजनि या अमल जूं निशानियूं चइजनि जेके हिन ईमान जा अजा तरक़ी बि चवंदा इन जे तरक सां उन्हनि वटि उहो काफ़िर जेके तज़ीनी चवनि था इन जे तरक सां उहो फासिक ऐं फिस्क बैनल मंज़िल त आहिनि ईमान ऐं कुफर जे विच ते मंज़िलो न पर फिस्क ईमान सां गॾिजी सघंदो आहे इहो मज़हब हिकिड़ो अलाह ताला फ़रमायो त मोमिन कामयाब थी विया अलाह दीन सां हुनजो बयानु थियो अलाह अल सलाह ते ख़ाशी हूंदो जेके निमाज़ में न्याज़ कनि निमाज़ पढ़णु ऐं उन में न्याज़मंदी करणु क़ुर जो रवैयो इहो थो अचे त ईमान ऐं ईमान जी कामयाबी ईमान जो वजूद इहे शयूं ॿ टे दर्जा रखनि थियूं हिकिड़ो ईमान आहे मोमिन जो ॿियो अमल साल आहे निमाज़ आहे निमाज़ जी कैफ़ियत माना कामयाबु मोमिन मुकमल मोमिन बिना तकलीफ़ जे जन्नत में पहुचण वारो उलाए अहमल वारसून उन्हनि जे मुतालिक़ आहे अलाह तालमायो ख़ुशियूं न्याज़मंदी हुजे ख़ुशियूं ऐं न्याज़मंदी हूंदी त इहे झुकाव खे झुकंदड़ ऐं ख़ुशियूं कयो मींहुं वसाईंदा आहियूं पाणी वसाईंदा आहियूं त पोइ उहा आहे ख़ुशियूं सुकून झुकाव खे निमाज़ में झुकाव ऐं न्याज़मंदी हुजे इन ख़ुशीअ जी निस्बत अखियुनि ॾे ख़ुशीअ जी निस्बत आवाज़ रिला अञा वक़्तु कोन आयो आहे मोमिननि जो जो उन्हनि जूं दिलियूं अलाह जे ज़िक्र लाइ झुकी पवनि मतिलब त ख़ुशियूं कल्ब जी निशानी आहे कल्ब में जॾहिं नाज़मंदी ईंदी त उज़वनि ते बि अची वेंदी छो त कल्ब जी हैसियत आहे अला अला इन फिर जसद जसद जसद इज़ा इज़ा सलह सलह सलह कुल्लू अल कल्ब फरमाइनि त जिस्म में हिकिड़ो गोश्त जो टुकड़ो आहे जॾहिं उहो दुरुस्त थी पए त सारो जिस्म दुरुस्त थी पवे ऐं जेकॾहिं उहो ज़ायो थी पए त सारो जिस्म ज़ायो थी पवे फरमाइनि त वही अल कल्ब उहा आहे दिलि असुल ख़ुशियूं ऐं न्याज़मंदी सम्झ में आयो त दिलि जी शइ आहे पोइ जंहिं शख़्स जे दिलि में न्याज़मंदी आहे उहो कामयाबु थियो

हेॾे होॾे निगाहूं पंहिंजूं झुक बंदि कनि वरी न न किसूं रूस पंहिंजे सिर खे निमाज़ में सिधो करे झुकाए बीहनि इहे शख्स आहिनि इहा माना बि कई अथनि काश जी बहरहाल इबादत जे वक़्तु उज़वन में अबस न हुजे कल्ब में करार हुजे जेतिरो थी सघे बेसूद ख़्यालनि खां पाण खे बचाइजे अन ॿी निशानी आहे लॻव खां एराज़ कंदड़ लॻव चइबो आहे फज़ूल कम खे बेकार शुगल खे जेकॾहिं को का अहिड़ी ख़राब ॻाल्हि चवे त उनखां मुंहुं माण्हू मोड़े पोइ लहव जा आहिनि ॿ क़िस्म जेकॾहिं हुन में को थोरो घणो नफ़ो आहे त उनखे चइबो आहे लब रांदि खेॾणु कुॾणु टुकणु वरदश वग़ैरह जेका माण्हू चवंदा आहिनि ऐं ॿियो आहे लहव बेकार हरकत जंहिं जंहिंमां को नफ़ो न जिस्मानी न का का कुवत जहिड़ी ॻाल्हि पैदा थिए बहरहाल ॿ बमानाऊं थो रखे जेकॾहिं उन में को थोरो घणो नफ़ो पैदा थी पए त हिनखे लाभ चइबो रांदि ऐं जेकॾहिं नफ़ो ई कोन हुजेसि त पोइ लव लहब जी नफ़ी आहे माना ॿिन्ही क़िस्मनि जी नफ़ी आहे मोमिन उन खे चइबो आहे जेको बेकार कम या फज़ूल कम या अहिड़ी मामूली खां परहेज़ करे छाकाणि त वज़ाइफ़ जेके उबूदियत जा थियनि था में इहे मुखिल आहिनि कलल विझंदड़ आहिनि इस्लाम जो अजा जा कम माण्हू छॾे हिकिड़ो बुज़ुर्ग शख़्स हो उहो घणो क़दुरु ॾिसंदो न हो कंहिंजे ॻाल्हाइण में पुछि तव्हां सही ख़िताब ॾिसो कोन था फरमायो त जंहिंजो आवाज़ ॿुधा थो ऐं सुञाणंदड़ आहियां उन्हनि खे तूं आवाज़ सां बि सुञाणा थो ॾिसण जी ज़रूरत जॾहिं सुञाणण जो हिकिड़ो ज़रियो बणिजी पियो त ॿीहर उहो ज़रियो ई इस्तेमालु कजे वधीक अखियुनि खे इस्तेमालु करण जी ज़रूरत न आहे ऐं जिन खे मां आवाज़ में नथो सुञाणा त अखियुनि जे ॾिसण सां बि हुनखे कोन सुञाणो त करे बि ॾिसण जी ज़रूरत कान्हे मिन हुसन इस्लाम बराए तर्क कोन्हे इंसानु अजाया कम छॾे ॾिए इहे इस्लाम जे ख़ूबी जी निशानी आहे इन होम अन मोरिदून अज ॻाल्हियुनि खां मोह मोड़ींदड़ इहे शख़्स आहिनि साल होम ज़कात फाइलून उहे शख़्स आहिनि जेके ज़कात अदा कंदा आहिनि ईमान जी निशानी नंबर टियों जेके कामयाब मोमिन आहिनि ज़कात ॿ क़िस्म आहे हिकिड़ी मकी बि मदनी मदनी ज़कात आहे चालीहो हिसो पंहिंजे पैदाश बचत खां बाद सॼे साल ते उनखे चालीहो हिसो ॾियणो आहे ऐं मदनी मुनवर जी त इहा ज़कात थी मके मुकर में जेका ज़कात हुई उहा उनखां मथे जेका बि हुजे पंहिंजे हाज़त खां मथे हर वक़्तु उहा ॾेई छॾिजे उनमें बचत जो सवाल कोन हो तंहिं करे ज़कात जी माना सदको थींदो वञे हुन में ततहीर न सॼी ख़ुदि में अंबाल सदक अथनि ऐं न बि तूं माल बि सदको वठूं पाक करे ذکا د کمفروز ايو عمراد ته کاني ته صورت مکی ا ته کرے سمجھم چتو جيڪا وڌيڪ شي آهي وا دئي چلدني آهي حضرت علي كارم الله جو کروائي تي ته خالق رسول الله صل الله عليه وسلم ان الله فرض على الاغنياء من المسلمين في اموالهم بقدر الذي يصف قرعهم پرماتا ته الله تالا فرض كيو آهي غني مسلمانن تي

तिबरानी रिवायत कई आहे हज़रत अली करम अला जी रिवायत मिली ज़कात फ़ाइद उहे शख़्स जेके ज़कात जे लाइ कंदड़ आहिनि फुरू जे महाफ़िज़ उहे शख़्स जेके पंहिंजे उघड़नि जी हिफ़ाज़त कंदड़ आहिनि ऐं पंहिंजे नफ़्सानी ख़्वाहिश खे महफ़ूज़ रखंदड़ आहिनि फर्जी अलमायो त इहो आहे औरतूं आहिनि उन्हनि खे पंहिंजूं उनखां सवाइ बाक़ी बंदश आहे इहे माण्हू आहिनि मोमिन अल जे ट परे थींदड़ा में दाख़िल आहे ऐं पंहिंजे इन मादे खे हरकत करे ख़ारिज करे इहो बि बद परे थो आहे इहो बि साॻियो दाख़िल आहे हुते कमल आदू न में दाख़िल टपी वेंदड़ आहिनि वल्ले राहू उहे पंहिंजे अमानत खे वाइदे खे रिआयत कंदा आहिनि हिफ़ाज़त कंदा आहिनि जंहिंजो वाइदो कनि हुनजी हिफ़ाज़त कनि हुन वाइदे में ख़लल न कनि ख़िलाफ़ न आणनि को वाइदो अलाह सां हुजे उहो आहे निमाज़ रोज़ो हज कसम नज़र इहे सभु आहिनि पंहिंजे अहद जी रिआयत जेका मालिक सां कयल आहे अलाह तबार बी आहे पी बैन बैनूं बहिन नास पाण में जंहिं अमानत रखियल माल मिल्कियत वापारु तिजारत जा अक़द ॾियण वठण जा वाइदा इहो हिन में अची वियो अहिड़ी तरह वाली मुल्क जा हाकिम उहे अमीन आहिनि हिन ॻाल्हि जे लाइ त अदालत इंसाफ़ परपा रखनि जेकर न कंदा आहिनि सख़्तु गिरफ़्तार क़यामत जे ॾींहुं सभिनी माण्हुनि में उहो शख़्स हूंदो जंहिंखे अलाह ताला दुनिया में हाकिम बणायो अलाह हाकिम आहे न हाकिम बणायो रबत हुकूमत में हिन ज़ुल्म खे दाख़िल कयो इंतिहा मुबतला ऐं गिरफ़्तार हूंदो क़यामत जे आज़ाब में जे ख़ुदा जो हाकिम बणायो पोइ थियो ज़ुल्म करे रिआयत कंदड़ शख़्स पंहिंजे कौल करार जी अमानत जी निमाज़ुनि ते हिकिड़ी आहे जो अदा करणु पढ़णु जो हिफ़ाज़त में रखणु माना पंहिंजे वक़्तनि ते पढ़णु हुनजे आदाब ऐं हुक़ूक जी रिआयत करणु पंहिंजे तहारत बदन जेके तहारत मकान खे तहारत सियाब खे महफ़ूज़ रखणु अलाह ताला फरमाए तुज़ दफ़ा पलीतीअ खे परे कर सियाब खे फताहिर ऐं कपिड़नि खे बि पाक कर बदन त पलीती परे कर बाननि जे इंसान जे मामले खां पोइ रब तबारक वताला जी इबादत इलाही जो जेको मामिलो आहे तंहिंमें इंसान ग़फ़लत न बरते जमात सां निमाज़ पढ़े मोहमननि जो अलाह ताला छह सिफ़ात ॿुधाया आहिनि ख़ुशू ऐं ख़ुशूअ सां निमाज़ पढ़णु याने पंहिंजे बदन खे ऐं पंहिंजे नफ़्स खे ऐं पंहिंजे माल खे पाक करणु चवा त नफ़्सानी खे क़ाबू रखणु अमानत ऐं वाइदे जी हिफ़ाज़त करणु मतिलबु त मामलात खे दुरुस्त रखणु पछाड़ी में अलाह ताला वरी फरमायो त निमाज़नि खे पूरी तरह अदा करणु पंहिंजे शुरू ताईं आदाब जी रिआयत रखणु रब तबारक वताला जे हक़ जी एॾी हिफ़ाज़त करणी आहे इहे शख्स आहिनि जेकॾहिं इन तरह हलंदा उलाए उलाय इहनि वारस इन्हनि सुहिणनि सिफ़तुनि सां मौसूफ़ आला दर्जा जन्नत जा हासिल कंदा जिन दुनिया जे अंदरि पंहिंजो एॾो मक़ाम हासिल कयो इहे दुनिया जा अॻवान आख़िरत में अज़ीज़ तरीन शख्सियत हूंदा यरसून फिरदोस जेके वायरस ते न माण्हू मिल्कियत वरसे में हासिलु कंदो आहे उन में ॿिए जो हक न हूंदो आहे न हुज न कंहिंखे एतिरा त इहो वारिस छो थियो कंहिंजो मुर वफ़ात करे वञे वायरस खे ते कोई एतिराज़ न कंदो चवंदा इहो ई हिन जो पुटु आहे इहो ई हिन जो भाउ आहे इनखे मिल् घुरिजे अलाह ताला थो फरमाय त इन्हनि कमनि वारनि जे जन्नत में पहुचण ते कंहिंखे एतिरा न हूंदो जेको वरसे में पंहिंजी शइ हासिल कंदो आहे ईअं उनखां पोइ इंसान जी असली तकवीर जो बयान थो अचे रब ताला हुन खे जंहिं तरह पैदा कयो ॿुधाए जे सम्झनि इहा ई तरक़ी इंसान खे जहिड़ी तरह जिस्मानी तरह सां हिकिड़े मुल्क खां ॿिए मुल्क ते हिकिड़ी हद खां ॿी हद ते पहुचायो अहिड़ी तरह रूहानी तरक़ी बि इंसान जे लाइ ज़रूरी आहे तंहिं करे पुठियां मज़मून आयो अलक ख़लत न इंसान में सलालत में ऐं अलबत तहक़ीक़ पैदा कयो असां इंसान खे मिटीअ जे निपूड़े मञा निपूड़ो मिटीअ जो ईअं थिए थो त ग़िज़ाऊं अचनि थियूं नबातात खां या हैवानात खां वरी बि हैवानात जी इंतिहा नबातात ते आहे हैवान जिन जो गोश्त माण्हू खाए थो इहे गाह बाह खाइनि था ऐं नबातात सिधी सही मिटीअ सां वास्तो रखे थी सलाह गाह उभर त हिक कुल इंसान फल हक़ीक़त मिन सोलालत मिन टीन थियो वञी मिटीअ जे ॾिचूड़े खां आयो छो त हुन जूं रिज़ाऊं ख़ुराकूं उन्हनि मान पैदा थिए खून मथो करार वठे ईअं अलाह तबारत वताला इंसान जी पैदाश सिधी अण सिधी तरह मिटीअ मां कई सिधी आदम अलसलाम जी अण तरह बाक़ी मखलूकात थी तॾहिं फरमाई त असां इंसान खे पैदा कयो आहे मिटीअ वञूं सुम्ह जालना हूंदो हथनि खे बणायो पाणीअ जो कतरो टिकंदड़ जाइ में करार सां माना करार सां असां हुनखे हिकिड़ी जाइ में रखियो उहो आहे नुखे जो रेम में करार वठणु पोइ उते हुनखे तकवीन लॻी ऐं तकवीन में घणी तरतीब आई उनखे अलाह ताला बयानु कर्मायो सुम ख़लक नुत्फ़ अलॻि अथनि पोइ असां नुस्ख़े खे पैदा कयो रत जे शकिल में रत मुंहिंजा गोश्त जो ज़रो ठही पियो ख़लक न मुज़त ख़लनलत पोइ उन गोश्त खे असां हॾा बणायो पोइ कसो न इज़ाम लहम आहे पोइ ढकियासीं असां हॾनि ते गोश्त जेको गोश्त पैदा थियो हॾनि जे मथां अलाह ताला चाढ़े छॾियो अहिड़ी तरह रब तबारक वताला इंसान खे बणाए तयारु कयो ईअ माण्हू त्याग थियो सुम्हन आहे ख़लकन आख़र पोइ उथारे खड़ो कयोसीं हिकु नई सूरत में ख़लकन आख़र नई सूरत में पैदा कयो माना ख़ूबसूरती उज़वा मुहतिल बहितर सांचो साख़्त अजीब ऐं हिकमत जे मुताबिक़ मौज़ून मुतनासिब अलाह ताला बणाई जो ॾिसण सां उहो इंसानु वणे पियो इहे सभु ॻाल्हियूं अंदरि पेट में थियूं पर जे उबतूं सिबतूं हुजनि हा बांह हुजे हा जंग जे जाए त ॼंग हुजे कुल्हे कन हुजे पेट ते ॿियो कन हुजे मथे जे चोटीअ ते वात हुजे सा अध पेट में मुंहं हुजे सा लितल अखियूं हुजनि सां पेरनि में पोइ इहो बि त इंसानु थियो हिसाब त साॻो आहे पर ट्रपड़ गैर मुतवाज़न थिया त केतिरे क़दुरु बुराई आई अलाह ताला हुनखे तमामु अंदाज़ में पैदा कयो बरकत वारो हाल त दुनिया में घणा कोन आहिनि पर इहो मुआरब तबार कयो ताला जे कलाम जो माना इहे कमाला तव्हांजा मुस्त खानाज़ाद न आहिनि अलाह जो आहिनि जेकॾहिं पंहिंजा हुजनि हा त मौत इन्हनि सभिनी जो वॾियो कीअं बिगाड़े हा खाक जो ढेर बणिजी वञे थो चइबो त इहे हिन जाती शयूं आहिनि ज़ातियात वेंदा कोन्हनि खे इहे सभु शयूं ज़ायो थी वञनि थियूं तंहिंजी माना ॾिनल आहियूं कंहिं वक़्त ताईं ज़ायो थी वियूं इन जा इंसान खे इहा ॻाल्हि सम्झायल आहे त इन नेमतुनि जो शुकुर कर नेमत जो शुकुर हिकिड़ो थींदो आहे अमल जे लिहाज़ खां बि अक़ीदे अक़ीदे में शुकुर जो लफ़्ज़ आहे मोहसन हक़ीक़ी जी इज़त ऐं इबादत आहे अमाल जे लिहाज़ सां उन्हनि उज़वनि खे नाजाइज़ इस्तेमालु न करणु घुरिजे जेके रब ताला ॾिना आहिनि अखियुनि खे नाजाइज़ ॾिसणु कननि सां नाजाइज़ आवाज़ ॿुधणु ज़ुबान सां बदगुफ़्तगु करणु बदन जे ताक़तुनि ऐं सलाहियतुनि खे हराम में इस्तेमाल करणु ऐं पंहिंजे हिदाउनि ऐं ख़ुराक में नाजाइज़ शयुनि खे इख़्तियार करणु इहो सभु शुक्र आहे इंसान जो अलाह फरमाए तो इन शकर तुम लाइ अज़ीज़न न कुम शुक्र कंदो त मां तव्हांखे वधाईंदुसि इन कफ़र तुम इन अज़ाबी लाइ शदीज जेकर कुफुर कंदो त मुंहिंजो अज़ाब सख़्तु आहे तुम इन कुम अलाह ताला फरमायो त इहे कमाला त तव्हांजा ज़ाती कोन्हनि तव्हां इन खां बाद मयत थींदो मरी वेंदव अहिड़ा अजायब तव्हांजे वजूद में पैदा कयासीं वरी तव्हां पंहिंजे वक़्तु मुक़रण खां बाद मुताला वेंदव त मां इन अमल खे आमतो आसू बेशक तव्हांखे अमर ॾिनो उथारिया वेंदव जंहिं रब तव्हांखे पहिरें मर्कब पैदा कयो ॿीहर बणाए तव्हांखे खड़ो करे इहा कहिड़ी मुश्किल ॻाल्हि आहे रब ताला तव्हांजे वजूद में केतिरियूं मस्तूर कुवतूं रखियूं ऐं तव्हांखे आमाल सालिया जो केतिरो सालियो करे बणायो जंहिंमें तव्हांजूं सलाहियतूं भरियल हुयूं तव्हां पंहिंजे उन सारे मिलियल कारखाने खे अलाह जे रज़ा में इस्तेमालु करियो आहे रब ताला क़ुर पाक इन लाइ ॾिनो आहे जे अलाह जी ठाहिरायल मशीनरी संदसि प्रोग्राम ते हलाइजे जीअं दुनिया जो दस्तूर आहे कारीगर जे हिदायत ते जंहिं शइ खे हलाइबो उहा ज़ायो न थींदी अलाह ताला इंसान ज़ात जे हलाइण लाइ क़ुर पाक ॾिनो आहे इहो हिकिड़ो निज़ाम हुयो कुदरत जो वजूद में रखियल जेको अलाह ताला ॾिनो इन जो माण्हू ख़्यालु करे रब ताला फरमाए थो त ॿाहिरि ॾिसो ओॾहिं बि रब तबारक जा वॾा हिकिड़ा कुदरत जा कारखाना ठहियल आहिनि ख़लक न सभु ऐं अलबत तहक़ीक़ पैदा कया असां तव्हांजे मथां सत रस्ता درائق طبقات اسمانا جسات اثر کي كمي جي مٿان يا رب تعالا فرمائي ڪيف خلق الله السماوات طبقا ان الله تعالى پيدا ڪن ٿا اسمان اثر بتن ڪن ٻڌي ٿو سبا درائق جي مانو سبا سبب افلاك للكواكب سبب سيارا सतनि सितारनि जे लाइ सत आसमान सैर जूं जायूं जो हलनि था ज़ोर मुश्तरी शम्स ज़ोहरो उतारिद कमर रब ताला पंहिंजी कुदरत सां हिननि खे बीहारे छॾियो पर मां तमामु कोन गाफ़िल आहिनि असां हिन गाफ़िले मखलूक सां गाफ़िल न आहियूं पंहिंजे ज़ाब्ते में हिननि खे रखियो आहे पर मां अलाह छॾे त ठहियो न त आसमान ज़मीन ते निकिरंदो न को को सितारो सितारे सां टकिरंदो आहे अजीब मखलूक असां पैदा कई आहे न इन्हनि जे सैर खां गाफ़िल न इन्हनि जे वजूद खां गाफ़िल वंदमि आसमान में पाणी लाथोसीं ज़मीन आसमान जे तालुकात उस्तवार करण लाइ जे क़दुरु मापे जेको मिकदार इंसान जे हाज़त जेतिरो हुजे हाज़त खां मथे हुजे उहो हुनखे ज़ायो कंदो हाज़त खां घटि हुजे कदुरु किफ़ायत खां त हुननि जो माश न हलंदो इहा अलाह ताला जी ख़ासि कुदरत आहे पोइ अस कन असां हुनखे ठारायो टिकायोसीं फिलहाल ज़मीन में माना उहो पाणी ज़मीन में असां रखियोसीं पंहिंजे सीने में झले बीठी सलाह गाह पैदा थिया इन आला दा बि कादरुनि ऐं बेशक असां इन जे ज़ायो करण ते कादर हुयासीं जे पाणी असां गुम करे छॾियो हेॾे होॾे हलियो वञे उहो असां महफ़ूज़ रखियो आहे अंसाना लकुम बि जनात पैदा कयासीं जा आना बि नकुमसी आहे कसीरा घणा अमिना ताकुल जा तव्हां खाओ था माना सभु खाइण जा न आहिनि तफ़रजूल सेना जेको तूर सिन्हा जे पहाड़नि में पैदा थो थिए शाम जे मुल्क में तम्बुत बि धोन पोइ जमाए थो तेल खे उन फल में तेल चढ़ी अचे उहो तव्हां कढो सिवेल लाथली खाईंदड़ माण्हू हो सणब इस्तेमालु कनि सणब आहे खाईंदड़नि जे लाइ मानी वानी में सणबु करे खाइनि इंसान जे हिदाइत में जेको नुस्ख़ो अचे थो उन पूरे करण जे लाइ अल्ला ताला सणब जो मादो बि फरमाए थो त असां तयारु कयो आहे जेको तव्हांखे वणनि जे ॿिजनि मझां ऐं फलनि मझां तेली ॿिजनि मां निकिरे थो इहे बि अलाह जी कुदिरत बदन जे तकवीन लाइ तयारु कयो आहे इहा हिकिड़े तरह नबातात मझां तव्हांजे बदन जी तयारी अना ऐं बेशक तव्हां लाइ जानवरनि में इबरत आहे नुस्ख़ी कुम माफ़ी फीबूतूं निहा जो प्यारियूं था असां तव्हांखे उन शइ खां जा उन्हनि जे पेटनि में आहे अलदीफ़ी फर्सन लबनन ख़ाल अलदीतूनि हिकिड़े पासे ॾे उहा ग़िज़ा हज़म थियण खां बाद छेणो थी वञे ॿिए पासे ॾे छेणे जी रस निकरी उनमें रत ट ठहे हाणे जॾहिं रत ऐं छेणो जुदा था थियनि त इन्हनि जे विच में अलाह ताला फरमाए थो त असां खीर कढी था वठूं जो हुन खीर जो रंग रत जहिड़ो न आहे उन खीर में बूह छेणे जी कान्हे ख़ुशबू अजीब रंग बहितरीन अलाह ताला जी वॾी कुदरत इन लाइ आम लाइ इबरा फरमाए थो जानवरनि में तव्हांजे लाइ वरी इबरत आहे एॾो अलाह ताला इंतज़ाम करे छॾियो अलकू फिया मुनाफ़ केतिरा नफ़ा कसीरा में आहिनि उन्हनि ते तव्हां सवारियूं कयो हिकिड़े मुल्क़ जेकर न पहुचो आहे मगरे जिस्म खे वॾी मार ॾेई पोइ पहुचो आहे अलाह ताला तव्हांखे सवार कयो तव्हांजे सवारी लाइ कई फिया मुनाफ़ो अलाह ताला फरमाइन वॾा नफ़ा आहिनि तव्हांजा खाओ सवार जेके जानवर बयान फरमाया खाधो फरमाइय हिन में सवारियूं माना खाधे जा न आहिनि इहे तॾहिं घोड़े खे नाजाइज़ करणो आहे हराम आहे घोड़ो बि इन कतार में आहे जो स्वारी ऐं ज़ीनत जे लाइ आहे माला तालमू अलाह ताला तव्हांजे सवारी लाइ एतिरो बि बहितर इंतज़ाम कंदो जिन तव्हां नथा ॼाणो जो हिकिड़े मुल्क़ खां ॿिए मुल्क ते आसानी सां पहुचो मौजूदा राय जे वक़्तु जेके सवारियूं आहिनि इहे सभु इन में दाख़िल थी वियूं ऐं अञा जेके थींदियूं वधीक तेज़ रफ़्तार सवारियूं क़ुर शरीफ़ जिन हुकुम में अची वियूं प्यारी सां ती ऐं नफ़ा गो त खाओ सवारी जो रब तीअ जो पाणीअ जो बि बरी ऐं बरी सुवारनि जो निज़ अला ताल कयो जो उन्हनि ते तव्हांखे खणी हिकड़े मुल्क़जे रब ताला जे रिज़ जी तलाश करियो रिज़ जिस्मानी में रूहानी जिस्मानी वापार तिजारत सां हासिल थिए मनाफ़ रूहानी इल्म जे लाइ तरबियत तालीम दीन जे लाइ सुवारनि ते चढ़ी हिकड़े मुल्क़ खां ॿिए मुल्क ते वञी बरी सवारी इस्तेमालु करे या बरी सवारी इस्तेमालु करे ॿेड़ीअ जो बहस अची वियो हुनजे साहिरी जो बहस अची वियो उन ॿेड़ी जो जेको मुजिद हो ऐं पहिरीं दुनिया जे अंदरि हुनखे बणाईंदड़ हुयो नूह अल सलाम तंहिं करे हाणे अॻिते किसो थो मथे जेके अलाह ताला आयात ॿुधाया जिस्मानी ज़रूरियात खे पूरे करण जा हुया रब रहमान इंसानी रूहानी ज़रूरियात खे पूरे करण जो निज़ाम बणायो इब्तिदा दुनिया खां वठी अॼोके दौर ताईं ख़तम नुबूअ जे ज़माने ताईं अलाह ताला वही जो इंतज़ाम कयो रिसालत जो सिलसिलो जारी कयो तव्हांजो हली पूरो थियो जहिड़ी तरह इंसान जे बदन जी तकमील अलाह ताला कई रिज़ान ऐं ख़ुराकुनि सां सुवारियुनि सां अहिड़ी तरह अलाह तबारक रूहानी तकमील कई सिलसिले नुबूअ सां क़ुर पाक जे नाज़िल करण सां इलाही प्रोग्राम जिब्राइल जे ज़रिए या ॿिए तरीक़े सां अची हिते पहुचे थो ईअं अलाह ताला सारे इंतज़ाम खे इन नमूने सां हिते बयानु फरमायो आहे त जीबानो हिन ॻाल्हि खे चङी तरह सम्झी पोइ अॻिते प्रोग्राम आहे नूह आनूहलाम ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وخارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا अंबिया क्राम में इहो पहिरियों न बि आहे जंहिंखे अलाह तबारक बताल हिदायत जो रहबर करे मोकिलियो हुन पंहिंजे क़ौम खे अलाह तबारक बताल मंूतीअ जी दावत ॾिनी ऐं हुनखे फरमाई अफ़लातून छो नथा तव्हां टिजो पकाल चई कौम खे या कौ में दलाल थी करे मुतलिम ते अल्लाह जी इबादत करे अलाह खां सवा माल छो नथा टिजो माना अफलात अलाह इबादती कुम ग़ैर हुओ अलाह खे छॾे ॿियनि जी इबात कयो था इन में तव्हां नथा अलाह ताला जो अदाबु अचे का ॻाल्हि जॾहिं हुननि खे ॿुधण में आई त काल उल जी न गफ़र हु मल्ह चइबो आहे सरदारनि जी जमात खे जेके कचहरीअ में ॿार भरिजी विया आहिनि इन किथे जेके मलो हिते आहिनि अल अशरा मिन क़ौम नू नूराम जे क़ौम जा शरीफ़ माण्हू जेके उन वक़्त जा इज़त वारा हिसाब हुआ दुनियादार उन्हनि पंहिंजे कचहरीअ में फ़ैसिलो कयो नाहे इहो मगर असां तव्हांजे तव्हां वांगुरु हिकिड़ो इंसानु आहे यानी हीउ तव्हांखे हिदायत करे थो आख़िर फ़र्क़ु कहिड़ो आहे जो उहो रसूल बणिजी वञे ऐं तव्हां न बणिजो यूरी दवाईअ त फज़ल हले कोन ॿी का ॻाल्हि न आहे तव्हां ते ई फज़ीलत ऐं सरदारीअ जो इरादो थो करे त जीअं पाण फज़ीलत वारो थी वञे सरदार बणिजी पवे इहो मक़सदु आहे ॿियो ॿियो को मक़सदु कोन्हे भला छा अलाह जेकॾहिं अलाह ताला घुरे हल अंदर मलाहक मां समय न विया हुआ की आला इन लवली वलीन जेकॾहिं घुरिया अलाह ताला त मोकिले हा की मलाहक मां समय न विया हुआ वियाज़ इन लवली असां अॻे अबन कान जी आहे जंहिं अहिड़े क़िस्म जी का दावा कई हुजे चइबो त हिनखे सरदारी जो शौक़ु थियो आहे पोइ ॿियो त को तरीक़ो हिनखे न पियो सम्झ में अचे जंहिंसां फज़ीलत हासिलु करे थी पियो सघे त पाण खे न बि बणाए तव्हां आख़िर न बि जो थियो त ॼण चङो थी पियो वधीक थी पियो हाणे हुनजो सिधो सां अलाह सां तालुक थियो अहिड़ी दावा अॻे कंहिं ॿिए कान कई आहे ऐं हे इन तरीक़े सां पाण खे इज़त वारो ऐं वॾाई वारो ऐं मुता परमरदारी जे लाइक़ु बणाए पंहिंजे पाण खे पेश थो करे इहा हिननि ॻाल्हि हिकु ॿिए में कई इन विला रज रंधी जिन न आहे इहो मगर हिकु इंसानु आहे मर्द आहे हिकिड़ो इलाही जिन जुनून बसे मर्ज़ी करे थी पियो आहे तंहिं करे अहिड़े क़िस्म जी दावत करे छो हिकिड़ो कमु करियो अहिड़ा दौरा इंसान खे पवंदा आहिनि त तरफ़ हथ आहे कंहिं वक़्तु ताईं इंतज़ारु कयो हुन थी पियो ऐं इहो हिन खां दौरो चढ़ी वेंदी न पंहिंजे इन दावा तां हटिजी वञे छाकाणि त इहा का दवा आहिनि अहिड़ी कान्हे जंहिं दवा खे उकत ॾिजे जुनून जी दवा आहे जुनून हिकिड़ो मर्ज़ आहे मर्द ईंदो वेंदो आहे सिहतमंद थी पवे ऐं पोइ पंहिंजे इन हरकत खां ॿाहिरि अचे फिलहाल हिनखे कुझु नथो थो छॾे पतर बसरत वरिता हीन हीन जो मतिलबु आहे चाक थियण सां छॾियो चाक थी पए उमेद आहे काल आख़िर आख़िरी इख़्तिलाफ़ रहियो घणा घणे ज़माने ताईं हज़रत नूल अलाम कोशिशूं कयूं बेकार साबित थियूं हज़रत नू अलाम जी उमिरि साढा नौ सौ वरियो आहे तंहिंमें हिन एतिरो वक़्तु चालीह पंजाह वरियो छॾे खणी चइजे बाक़ी नौ सौ वरियो खनि हिन तबलीग कई सूर सख़्तियूं सठियूं राह बाहिरास्ट्र आणण जे लाइ हिन इंतिहाई कोशिशि कई कामयाबु न थी ऐं जेके माण्हू हिन सां मुतफ़िक़ थिया से किताब लिखनि था त उहे माण्हू आहिनि कुल असी ॿियासी माण्हू पर उहे ख़ानदान कुल चोॾहं ख़ानदान जा माण्हू <clears throat> चोॾहं घर माण्हू अहिड़े तरह सो <clears throat> उन्हनि माण्हुनि खे हिन पाण सां साण कयो ऐं पोइ दाह कीअं त अलाह ताला तूं असांजी मदद कर मञनि ऐं इन्हनि मज़ा असांखे आज़ादु कर रब ताला फरमायो काल रब रबरून हथा ई न हुननि वक़्त जो इंतज़ारु कयो हज़रत नो सलाम दुआ घुरी अलाह ताला खां त हाणे तव्हां मुंहिंजी मदद करियो छो त हिननि झुट लाइ हिकिड़ो करे छॾियो हिननि मुंहिंजे चाक थियण ताईं पंहिंजो फ़ैसिलो रखियो आहे सो इनखे सम्झो अथनि मर्ज़ ऐं जुनून इहो मर्ज़ ऐं जुनून त न आहे इहा हिकिड़ी हक़ीक़त आहे ऐं इहा नुबूत आहे जंहिंखां मां बाज़ कोन ईंदुसि न को हिन खां दस्तबरदार थींदुसि तंहिं करे हिननि जे ख़्याल बि मुंहिंजी बि मुंहिंजो चाक थियण बि नामुमकिन थियो माना इहे मञीदा कोन को असुल ॻाल्हि इहा थी पई तंहिं करे दावा उन्हनि जी इहा एतिरी रही असांजी दावा त इहा हिते महदूद थी हाणे को फ़ैसिलो करे छॾ त जीअं हिननि माण्हुनि खे ख़तमु कजे तव्हांखे ॿिया चङा माण्हू पैदा थियनि अलाह तबारक मताला हुनखे जवाबु ॾिनो अवह न इलाही असां हुनजो हुकुम मोकिलियोसीं न तूं ॿिए ॾिठा आहे असांजे नज़रुनि में गाहनि में वहे न असांजे वेही जे इशारे सां त जीअं उहा सही थी वञे दुरुस्त बणिजे पंहिंजी कारकरदगी में पूरी रहे अहिड़ी ॿेड़ी आहियो पैदा जा अमर न जेकॾहिं असांजो हुकुम अचे अज़ाब जो वफ़ारत तनूर ऐं उबरी पवे तनूर बाहिज तनूर उबरी पवे फसल पोइ तूं उन पंहिंजी ॿेड़ी त निशानी हुई अज़ाब जो थियणु बाहि जो तनूर फाटे पोइ किथे हुयो तनूर हो या त शहर जो तनूर जो माण्हू हुतां अॼु मानी हुआ या त हर कंहिंजे घर में पंहिंजा तनूर हुया हज़रत नूर सलाम जे घर में तनूर हुयो उन वञा पाणी निकिरी पियो त पोइ सम्झो त इहो तूफ़ान अची वियो माना हिकिड़े पासे ज़मीन अंदरां पंहिंजो सिम ऐं सैलाब ॿाहिरि उछलियो ॿिए पासे लाइ मथां मींहुं पवंदो हाणे मींहुं जिते पवे खणी ॿाहिरि ई ॻाल्हि थी पई तनूर त घर में अंदरि हूंदो उहो जो फाटी ॿ पाणी निकिरी पए त इहा इहा ॻाल्हि मुश्किल थी पई अलाह ताला निशानी ॾिनी तनूर जो लफ़्ज़ उनमें तरक़ी कई आहे कई कंहिंखें त इहो लफ़्ज़ असुलु छा आहे इन लफ़्ज़ जी इश्तकाक जेकॾहिं ॾिसिजे थो उनखे अलाह में मूंसां जार लाइ लिखियो आहे त तंदूर असल में वज़न उन जो तफ़ूल आहे त पोइ त हिकिड़ो अखर आहे ऐं जेकॾहिं इहो मुरकब चइजे त पोइ थींदो उतन नार उतन नूर नूर ऐं नार में फ़र्क़ु रुगो वाह ऐं अल्फ़ जो आहे तंहिं करे इहे वाह ऐं अल्फ़ पिया फिरंदा कंदा आहिनि कुतुन माना मकान नार जी जाइ बाहि जी जाइ कुतुन नार कुतुन नूर त ॿ अखर आहिनि पोइ कसरत इस्तेमाल में हिननि खे नूननि ॿिन्ही खे पाण में कयूं विच वारा करे फिटिकियूं पोइ पोइ वज़न हिन जो थींदो पुतन फूल नार या नूर फल ॿ वज़न थींदा आहिनि ऐं जेकॾहिं हिकिड़ो त पोइ तनूर भरनि त फ़सलु थी आहे मक़सदु त इहो ई आहे बाहि जे ॿारनि जी जाइज़ जाइज़ी आहे फ़सलु थी फसलूक फी ज़ौज आहिनि चाढ़ तूं इन किश्तीअ में हर शइ जो जोड़ो जोड़ो जोड़ो करे माण्हुनि जो चाढ़ हिन में हर जिन्स जो बि जोड़ो चाढ़े माना जेके माण्हू हुन में चाढ़ आहिनि इन तरह जा हुजनि उहे उहेज़ाब खां महफ़ूज़ रहनि हित में अला त हिफ़ाज़त जहिड़ी बि जिनसूं हज़रत नूहलाम खे चाहियूं हुयूं उन बाक़ी मुस्लमान समुझ अचनि जेके बि माण्हू हुया इलाम सबक़ु काल कौर पंहिंजे अहल खे वीचारु ॿार बचा बि भली मगर जिन शख़्सनि ते मुक़ररु थी चुको आहे अज़ाब सबक़ु गुज़री चुको आहे माना मुक़ररु थी वियो आहे कौल माना अज़ाब मिन मिनम उन्हनि मां जिन माण्हुनि ते अज़ाब मुक़ररु थी चुको आहे उन्हनि काफ़र खे छॾियो उहे भला तोखाति फिलत जी नज़र में इहा आहे मां आनी जे इल्म मूजिबि ॼण नूह सलाम सुवाल करे रहियो आहे रब ताला हुनखे जवाबु थियो ॾिए ग़ैर साहिल खे साइल जे मंज़िले ते रखी ऐं पोइ मनो करणु सुवाल खां इहो इल्म मानी जे फन में हिकिड़ो ॻाल्हाइण जो किताब जो तरीक़ो आहे हालांकि नूह सलाम त अञा इन बारे में ॻाल्हायो ई कोन्हे अञा नूह वल सलाम त ॿेड़ी ते चढ़ियो ई कोन्हे हुकुम आयो आहे वारो त हाणे ईअं थी पवे जॾहिं त चढ़िजो पोइ जॾहिं तव्हां चढ़ी वियो इहा ॻाल्हि एॾी पकी आहे ऐं तव्हां तरणु लॻो ज़ाल में माण्हू अदाब में ॿुॾी वेंदा पोइ तूं मूंखे ख़िताबु कंदे त साईं हिननि माना के बचनि जिन जो तोसां तालुको हुओ कंहिं रिश्ते जो या कंहिं ॿिए तरह जो पोइ तूं दुआ घुरंदे मूंखे सो उहा दुआ न घुरिजे माना या तनज़ील चइजे नाज़िल मज़े ग़ैर साहिल खे साहिल जी जाइ ते रखी ऐं पोइ मनो फ़रमाइजे इहो सुवालु असां सां न के एहतियाती आहे इहो ऐं न ख़िताब कर्मूं उन्हनि शख़्सनि जे हक़ में इनहम मुबरकून बहसियतूं कुझु गुजी वेंदा उन्हनि जे बारे में असां सां न ॻाल्हाइजो न की को अहिड़े क़िस्म जी तलब कजो हज़रत नू अ